aikin fiɗar ido wanda yana da matuƙar hatsari wanda ba a cika son son shi ba ko san shi dai aikin fiɗar ido da na'ura mai ɗaurawa ya fi rashin hatsari kuma yana da matuƙar amfani ga da gyara da yar kwaspari mai gyara jiki da ko fuska to yanzu lokaci ya kawo jiki sai wani makon ni aisha yi zubin ke cewa mu huta lafiya daga Radio Nigeria Kaduna aka saurari wannan shiri na Kofi Ga sakon godiya da bangajiya ga miliyoyin jama'a maza da mata da suka fito suka tayi mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya Malam Muhammadu Buhari Buhari ikon Allah daga shugaban kamfanin Salzi Najeriya Limited Alhaji Salisu Abubakar Sambu a madadin kansa da dukkan ma'aikatan kamfaninsa al'umman jihar Kaduna maza da mata godiya ba za ta iya misaltuwa a gare ku ba sai dai kawai mu ce mun gode Allah ya saka muku da alheri da fatan kowa ya koma gidansa lafiya lafiya wannan sako ne na musamman daga mai girma shugaban kamfanin Sadzi Nigeria Limited Alhaji Salisu Abubakar Sambo a madadin kansa da dukkan ma'aikatan kamfaninsa. sa. har harkaru mu kara hankuri yayi inda lokacin yayi kaɗa kure a kunne da harkaru na mu kara hankuri haruna bai ji tsoro ba inda lokacin yayi mu kaɗa kure a kunne Dumbuck. haka yake naziru lokaci ya yi Allah ya kawo mu jama'ar jihar Kaduna Haruna Yunus Sa'id Eji ya amsa kiran ku ba ku gaza ba Haruna Yunus Sa'id Eji ba ya fasa ba Haruna Yunus Sa'id Kajuru ya sha ta sabuwar tasawiran ci gaban jihar mu Kaduna ya fito ya taka takarar gwamna a jihar Kaduna karkashin tutar jam'iyyar SDP mai alamar doki don samar da walwala da jin daɗin ma'aikata a jihar Kaduna da samar da ilimi da tsaro a jihar Kaduna da sha'anin kiwon lafiya shine Haruna Yunus Sa'id Eji ya sa gaba ku biyo shi al'ummar jihar Kaduna mu hau dokin tsira a shekara ta 2019 ku kada ƙuri'ar ku ga Haruna Yunus Sa'id Kajuru a ƙarƙashin tutar jam'iyyar SDP mai alamar doki wannan sako ne daga kwamitin yakin neman zaɓe. Mai gaba girma marafin yamman zazzau alhaji mustapha adamu ubaido a madadin yan uwa da abokan arziki da ahalin doka jawa mazauna masarautar zazzau da ɗaukacin tsatso na kaladiman zazzau adamu suna farin ciki tare da nuna godiya ga sarki allah da ya nuna mana wannan lokaci da balaraban sarki shugaban majalisar sarakunan jihar kaduna mai martaba sarkin zazzau alhaji da shehu dan idris autan sambo ke cika shekaru arba'in da hudu masu albarka akan kargan mulkin masarautar zazzau a ranar juma'a takwas ga watan fabrairu shekarar dubu tara. hakika ya bangwani ya zama dole a tsawon mulkin ka duniya ta shaida an samu ga galibin ci gaba a masarautar zazzau ilimi ya wadata tarbiyyar mu ta inganta zaman lafiya ya tabbata uwa uba yau ga dangantaka da makwabta muna alfahari da kai muna addu'ar fatan Allah ya zamanin sarki ya wa mai martaba sarki lafiya da tsawon kwana domin a ci gaba da ayyukan gina rayuwar al'ummar masarautar zazzau takawar ka lafiya adalin sarki shehu dan Idris Autan Sambo wannan sako Ko ne daga mai girma marafin yamman zazzau alhaji mustapha adamu ubaidu to lawa fola yi zaman gida sai mata kware a mamadin shi kan kansa yana miƙa bangajiya ga waɗanda suka zo ɗauran auren rakiya irin lawal faula zaman gida sai mata kware wanda aka yi a makon da ya gabata allah ya sa koya koma gida lafiya sun raba daga alhaji ibrahim kano abokin lawal faulayi zaman gida sai mata kwatakware a zan kemar hafin lale da masu sauraron mu a tashar mutar ta rediyo najeriya karama fm yanzu karfe bakwai rediyo najeriya kaduna ke magana Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin barka da yau. Shirin da yake kawo muku labarai da kuma rahotanni daga wakilanmu na jihohi. To daga cikin labaran da muka yi muku tanadi za ku ji cewa rundunar sojojin ruwa ta ƙasar nan ta lalata matatun mai na bogi guda ɗari da arba'in. za ku ji cewar fadar shugaban kasa ta karyata raɗe-raɗen da ake yi na cewa wai tana shirin kama alkalin alkalin ƙasar nan hukumar zaɓe ta ƙasa ta horar da masu yi wa ƙasa hidima su dubu uku kan harkokin zaɓe a jihar borno a kuma cewa gwamnatin tarayya ta ce za ta kammala dukkan ayyukan raya ƙasa da take yi a yanzu a